kwa cumi umwaka wa bibiri na mirongo na kabiri akaba agizwe n'ingo nkuru nkuru zikurikira iduzwa ry'ibiciro by'ibyankenerwa ngo biri ko bigira ingaruka mbi ku baguzi b'abarundi bari basanzwe bari mu bukene bivugwa na Faustin Ndikuma umuhinga mu by'ubutunzi abishikirije mu nyuma y'aho amahinguriro nka Brarudina Buseko ko adugirije ibiciro kuva kuri uyu wa mbere ingingo y'ibanki nkuru y'igihugu irekura amazu adandaza amafaranga mva mvamakungu gusubira gukora ngo izofasha kuzamura no gutsimbataza ubutunzi bw'igihugu bishyikirizwa na olivier suguru umukuru w'ikigo cy'ubudandaji n'amahinguriro mu burundi amakuru tuyahere mu by'ubutunzi duzwa ry'ibiciro by'ibyankenerwa ngo biriko bigira ingaruka mbi ku baguzi b'abarundi bari basanzwe bari mu bukene bivugwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi akaba anarongoye ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ivyimviro n'ingendo avuga ko hari byinshi bituma leta iduza ibiciro muri ivyo hakaba harimo ubukene bw'amafaranga mva makungu ivyo Faustin Ndikumana bishikirije nyuma yaho amahinguriro nka Brarudina Buseko adugirije ibiciro kuva kuri uyu wa mbere kurikira Faustin Kumana novuga yuko iryo tuzwa ry'ibiciro bya Brarudina rirababaje nyene umugabo byihweje rija mu bindi bimaze kuduga kandi byaduze gusumba ona igitoro cyararengeje ku igihumbi ibiribwa bigeza ibiciro byabo bigeze habi biraduga cyane bagiye kuraba ibijyanye n'ibikoresho mu kubakwa nyine biduga imiti ibintu byinshi ariko biraduga n'ibyo bya burawudi bija mu bindi nyine tubyakirana nk'uko twakira ibindi twamaze kumenyera urumva rero ibyo bintu by'agaciro byo kuduga ry'agaciro rero biri ko birazana ingaruka nyine mu buryo bw'abanyagihugu bari basanzwe bakenye eh, hanyuma kandi ubyihweje imvu biva ku nyamukuru ni zine ni amafaranga y'agaciro adakwiye atuma ibyo bari kubarondera hanze bizimba cyane bibura hari ingorane y'umwimbu muke mu bisata bitandukanye ugasanga wabaye muke awurondera ni benshi eh, hari ingorane y'amatagisi cyane ari ku bintu byinshi amatagisi mu bintu by'ibidandazwa ni menshi urumva abanyagihugu bategeza kuriha igitoro bategeza kuriha amatagisi bategereza kuriha ku giciro cyose cy'idandazwa hari amatagisi aba ariko ubukene buca buza bugasasa mu miryango urera akaba yari Faustin Ndikuma ni umuhinga mu by'ubutunzi akaba anarongoye ishyirahamwe pariseme rihamagarira abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo tukivuga iby'ubutunzi ingingo y'Ibanki nkuru y'igihugu iheruka irekurirana ku amazu adandaza amafaranga mvamakungu gusubira gukora ngo izofasha kuzamura no gutsimbataza ubutunzi bw'igihugu nibishikirizwa na Olivier Suguru mukuru w'ikigo c'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi CFCB mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri yamenyesheje ko iyo ngingo kandi izozanira koyoka abanyagihugu maze n'ibidandazwa bigende bigabanuka ibiciro kurikira Olivier Suguru murano majwi yegeranijwe na mugenzanje Francine ndiho ku kugurura amazu adandaza amafaranga mva makungu bije tubikeneye cyane kandi bishyitse mu gihe nyacyo kuko ibihugu bya buraya na leta yunze ubumwe bwa amerika byadukuye ko umuzigo w'ibihano byari bimaze imyaka itandatu yose bizingamitse ubutunzi bw'igihugu turemeza tudakekeranya ko izo ngingo zizozanira akoyoko abenegihugu bato bato mu minsi iri imbere turizeye yuko idorare rizogenderera koroka uko iminsi izogenda ibiciro by'ibidandazwa bya nkenerwa rizogenda bigabanuka buhoro buhoro amashyirahamwe amahinguriro abagwizatunga bagiye kuhatorera koyoko kuko twizeye imanga ko amafaranga mpuzamakungu azogenda ariyongera buke buke twashaka kumenyesha ku bice bya baba mirongo itanu ku ijana by'amafaranga mpuzamakungu adandazwa bakoresha bayakura ku isoko itemewe n'amategeko ku byerekeye amafaranga mvamakungu yava hanze hanyuma bakayaronka uko yaje bizotuma umurundi wese aronka amafaranga agenda ariyongera kandi akayaronka bitamugoye atakurya umunwa twamenyesha ko abarundi imbere n'abanyamahanga bagenda kuyakura mu bihugu ducuditse mu bihugu bya kongo ibihugu bya Tanzania n'ibihugu by'u Rwanda mu bindi bihugu amafaranga mvamakungu arungikwa n'abenegihugu bagiye gupagasa hanze aharugwa mu mamiliyaridi y'amadolari muri ibyo bihugu baje bavamo none twebwe ubwo twohimiriza bene wacu bari hanze bakijukira gukora imigambi aho bataye uruzogi gutyo amafaranga ava hanze akiyongera ariko rero ngo haranakwiye ingingo mperekeza zotuma nk'urudandazwa ndengambibe rwongerekana mu karere kandi hakanigwa n'ingene isaha yo kugara imbibe yo kongerezwa n'ubunyene Olivier Suguru sefuse ibona ko hakwiriye ingingo mperekeza zotuma urudandazwa njobukambibe rugenda neza mbere rukongerekana muri akarere turimo gukura amabariyeri atuma idindiza ry'urudandazwa njobukambibe rukavaho kurihisha igiciro kimwe ibipimo bya covid cumi n'icyenda mu bihugu duhana imbibi abadandaza baridogera ibyo biciro kuko uburundi ari bwo burihisha menshi gusumbya ibindi bihugu ibyo bituma abinjira mu burundi bagabanuka amahera mvamakungu yinjira akaba imica ntikize kugurura imbibe n'imiburiburi gushika isaha zine z'ijoro twamenyesha yuko mu bihugu dusanzwe dusangiye akarere k'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko basanzwe benshi bakora amasaha ibiri nane ibiri nane korohereza amashirahamwe atwara abantu n'ibintu agana mu gihugu cacu c'u Burundi CFCIB yari yemeje gushyigikira ivuye inyuma leta mbyeyi leta nkozi mu migambi yo gusahiriza ikigega cy’amafaranga mvamakungu aho twotanga akarorero k'imashini ikanyisha ibyo twita terminal frigorifique iriko irashirwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu ndadaye yoro izo mashini zizokorohereza abashora ibyamwa imboga inyama makuru twabateguriye kuri uno mutagarabandanya tuje mu ntara ya bururi tuvuge igisata kijanye n'ubworozi ingurube mirongo irindwi na zitandatu zo ku mitumba ya mirango na mushishi muri komine vyanda y'intara ya bururi nizo zimaze guhitanwa na karanda Kate ingurube ku ijana mirongo irindwi zanduye mu kiringo kidashika ukwezi ariko rero Clement heshimana ajejwe ubworozi muri iyo ntara avuga ko ako karanda kariko karagabanuka kuko muri izo zanduye mirongo itanu n'icyenda zaravuwe zirakira kandi nta wundi mutumba iyo ndwara iribonekeza ko mu ntara yose ya bururi agasaba ko ingingo zafashwe zatumye itabandanya irandagata zobana zikurikizwa n'inkuru tubaza zinozamimana ibitigiri biva mu buyobozi bw'ibidukikije urimi n'ubworozi mu ntara ya bururi byerekana ko zose hamwe ari ingurube mirongo irindwi na zitandatu zimaze guhitanwa n'akaranda peste porcine africaine mu rw'ifaransa kateye ingurube zo ku mitumba ya mirango na mucishi muri komine ya vyanda akaranda katanguye kwibonekeza mu mpera za nyakanga uyu mwaka turimwo imihana ishika kuri mirongo ine n'ibiri ikaba ari imaze kumenyekana yuko harimwo ingurube zarwaye Clement Nkeshimana ajejwe ubworozi mu ntara ya Bururi avuga ko iyo ndwara iri kwirasa n'igabanuka kuva aho imenyekaniye kuko ku ngurube zishyika ijana na mirongo irindwi zimaze kwandura iyo ndwara ingurube mirongo itanu n'icyenda zimaze kuvugwa zirakira nayo mirongo itatu na zitanu ngo zikaba zikiri ko ziravugwa ikindi ngo n'izandura ngo ni nke cyane muri kino gihe kuko nko mu yindwi iheze ngo handuye ingurube zishyika kuri mirongo itatu n'icyenda muri izo mirongo ibiri na zibiri zikaba zaramaze kuvugwa zirakira ni mu gihe mu ntango z'igihe indwara yamenyekana mu ndwi imwe honyine handura ingurube zishyika ku ijana byongeye ngo nta wundi mutumba n'umwe uramenyekana yuko uri ko iyo ndwara mu ntara ya bururi kiretse iyo mitumba ibiri yo muri komine ya vyanda karema nkeshimana avuga ko n'ubu ingingo zafashwe mu ntumbero yo kurinda irandagata rya karanda kateye ingurube nko kutabaga no kudafungura inyama z'izo ngurube kubuza urujya n'uruza rw'ibyo bitungwa n'ibindi ngo zikibandanye mu ntumbero zo kutuza burundu ako karanda kateye ingurube asaba abanyagihugu kubandanya bakurikiza izo ngingo asaba kandi aborozi bo mu ntara ya bururi kuza baritura hakiri kare abajejwe amagara y'ibitungwa mu gihe babonye mwene izo ndwara ibururi zeronzambimana radiyo isanganiro Mugisata gisata c'imibano naho abagabo bakwiye gushigikira abakenyezi babo na cyane cyane mu kubiza ubuzima bwinjiza amafaranga kugira nabo bagire uruhara mu iterambere ry'urugo bivugwa n'umugabo akora akazi ko gushona ibirato mu gisagara ca Kayanza akazi yahavuye yigisha umukenyezi wiwe ku bwa Selene Ndayisaba ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango mu Kayanza ngo hamwe abakenyezi bose bo kwijukira ibikorwa vy'iterambere ngo ntankeka ko boronka ijambo haba mu ngo ndetse no mu kibano gutyo ngo n'amabi atandukanye bakoregwa akagabanuka ni nkuru tubaza Patrick Nsengiyumva Juvenal Ndayishimiye ni umugabo w'imyaka mirongo itatu n'umunani akorera akazi ko gushona ibirato hafi y'ivuriro rito rya Kayanza. Uwo nawe avuga ko ako kazi yahisemo kukigisha n'umukenyezi wiwe kugira ngo basahirizanye bose mu iterambere ry'urugo rwabo. Aka kazi umugore nyene nakamwigishije nyene tugafashanya mu bijyanye n'ibi bikorwa akansahiriza hari icyo naba ntashoboye kuba ndiko ndakora mu ko n'abandi mu bindi akaba aragikora abona ko ari ingirakamaro cyane. Nubwo amenyesha ko hari bitari bike bamaze kunguka mu rugo rwabo biciye muri ako kazi bakora ko gushona ibirato Juvenal Ndayishimiye yishimiye amenyesha ko imwe mu ntambamyi nyamukuru bafise ari ukubura ikibanza cyo gukoreramwo kuko ngo bakorera ahantu mu gahema babambye ahantu kw'ibarabara agasaba abagira neza babishoboye kumushigikira ingorane dukunda kugira ni nko gukunda kunyagirwa n'imvura nk'ubura ameze nk'ukorera mu gashitingi hari igihe umuyaguzi ukagahuha nkasanga nyene ibintu byanje biranyagiwe izindi ngorane nkunda kugira ni nko kubura udukoresho kuko mfise ubumenyi mu bwonko buri bikoresho twasaba ko nk'ubunya nka leta yonshyigikira nkaronka tumwe mu two nifuza kugira mbashe abashe kubaho niteza imbere muri ubwo buryo aho yanshigikiwe nk'amashirahamwe asanzwe afasha abantu kugira batere imbere akanshigikira nanjye nkisanga muri ubwo buzima bwiza bwo gusanga mfise ivyo nkenera gukoresha nka biro nkabyo ari vyiza cane Izere Consilia uwo mukenyezi akora akazi ko gushona ibirato akaza avuga ko yigijwe n'umugabo wiwe ahanura abakenyezi batarijukira guhurumbira ibikorwa vyinjiza amafaranga gukora kugira ngo nabo basahirize mu iterambere ry'urugo uyu mugabo ndabumenye nabaye wigishwe n'umutama wanje Eh, uyu munsi ndabona akarusho kuko hari igihe nshobora kugura nk'umuhwe ntari nzi kumusaba ati mujyane gurira agahwe bityo nabahana nuko bakura mm. amaboko mu mpuzu nabo bakajya kurondera ari nk'ufise agataha akarondera nk'utuvoka akabaricaye ku ibarabara kugira nabo aronke rya jana ry'umunyu canke ry'utuboga urugo ni babiri bibaye ngombwa nyene ubishoboye wamufashe nawe ukamusahirira n'abakenyezi bazi ibyo izere konsili yakora barabishima nabo nyine ubwabo bakabona ko iyo abubakanye bakoze bashira hamwe ko atankeka urugo rutera imbere Justine komeza dusaba umuhanuzi wa buramatari ajejwe ubutunzi mu Kayanza avuga ko mu ntwaro bashima kuba umukenyezi w'uno munsi atandukanye n'umwe wa kera yazera byose ku munega wiwe kubwiwe ngo umukenyezi w'uno munsi aratahura neza ivyo kwiteza imbere na cyane cyane mu guhurukira hamwe n'abandi mu mashirahamwe yo kwiteza imbere umukenyezi wa kera nibyo yari umukenyezi wavuga ngo niwo mu kigo ariko uno munsi umukenyezi w'uno munsi arabona by’ukuri ko nawe ari kirumara mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'umuryango mu iterambere ry'ukibano kandi bakabikora neza abakenyezi b'uno munsi barashobora gutunganya iby'amashyirahamwe bonyine. bakitunganiriza n'abagabo batarimo nicyo gituma rero tubatera intege ahubwo kugira ngo babandanye Sereni Ndayisaba arongoye ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango mu ntara ya Kayanza abona nawe ko hamwe abakenyezi bo ibikorwa byo kwiteza imbere vyotuma mu ngo bahabwa ijambo nabo bubakanye gutyo ngo n'amabi bakorerwa mu ngo akagabanuka mu Kayanza Patrick Nsengiyumva ku radio isanganiro Euh, patrick yumva tugushimire abakenyezi birimizi bavuga ko mu bikibagoye ari uko hakibonekeza abakenyezi bagifatwa ku nguvu n'abatwara inda batifuje byashyikirijwe kuri uno wa kabiri gitega n'ubuserukira abo bakenyezi mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mwirimizi sabina nicizanye agasaba ko mu byo boronswa hubamwo ibikoresho byo kubikamwo amazi yo kuvomera uturima two mu kigo amakuru ariko aravugwa cyane mu mupira w'amaguru n'ay'umukinnyi w'umufaransa Karim Mustafa Benzema akina mu mugwi wa Real Madrid mu gihugu ca Espagne yaraye yatawukanye umupira w'inzahabu w'uno mwaka wa 2022 ikibanza cha kabiri cyatawukanywe n'umunya Senegal Sadio Mane akina mu mugwi wa Bayern de Munich mu gihugu cy’U cy'Ubudagi nayo ikibanza cha gatatu kikaba catawukanywe n'umubirigi Kevin De Bruyne asanzwe akina mu mugwi wa Manchester City mu Bwongereza ni mu gihe ku ruhande rw'abigeme naho ari umunya Espagne Alexia Putellas akina muri FC Barcelona yarahatahukanye umupira w'inzahabu buraca bugacana yandi mu magara y'abantu ihungabana ryo mu mutwe iyo rirengeje indwi zibiri ni byiza ko umuntu yitura abahinga bo muri icyo gisata alain joseph atungimana umuhinga yanonosoye iby'inyifato n'imibano asigura ko bimufasha gusubira kumera neza iyo rero yabifashe minene kivuza teba. nibyo bivamwo imwe mu ndwara zo mu mutwe ibyo nabyo bigafata igihe kirekire ariko afata imiti buca n'andi y'amagara na ornera muco iyo umuntu yagize ihungabana ryo mu mutwe bigatuma buri tiro abura akayabagu canke agira ishavu ryinshi mu kiringo kirenga indwi zibiri ngo ni byiza ko yokwitura abanonosoye iby'imyifato n'imibano Alain Joseph Atungimana yanonosoye iby'imyifato n'imibano avuga ko abari mu gihe wenyine yagerageje gukora ibikorwa bitandukanye kugira agwanye ibyo bimenyetso canke akitura ikibano ariko ntihagire igihinduka iyo umuntu yahungabanye ntaronke ubufasha bubereye mu kibano birashikaho ashika akaba umuntu yagwaye iyo rero amaze kurwara ni ukuvuga ngo ibimenyetso by'ihungabana biba byabaye byinshi ibimenyetso by'ihungabana aba bimaranye igihe kininiya kenshi bakunda guharura kuva ku ndwi zibiri y'uko umuntu agendanye ibimenyetso byinshi by'ihungabana hanyuma ntibihereye bikaguma bigaruka nyuma y'indwi zibiri batanguye kuraba yuko uwo muntu adafise indwara nta rero nshimikira kuvuga yuko umuntu agwaye mu mutwe si umusazi nk'uko benshi bakunda kubivuga kubera ko indwara zo mu mutwe ni nyinshi kuno rero ari nyinshi abahinga abaganga nibo bashobora kumenya ati uyu muntu agendana indwara iyi cyangwa iriya hanyuma bakamuha imiti iyo yirengagije kwitura abahinga hakiri kare ingaruka ngo ni nyinshi iyo rero yivuje kare aravugwa agakira agasura mu bikorwa byiwe bya minsi yose mugabo iyo kare ni ukuvuga ngo indwara ibimaze gukomera bigatuma bisaba umwanya munini wo kumuvura niho hahandi muba basanga abantu bashobora kumara imyaka ibiri imyaka itatu bari ku miti abantu bakashobora kuvuga ngo indwara zo mu mutwe ntizikira kubera ko uwo muntu aba yagiye kwivuza iyo rero ativuje ni ukuvuga ngo ingaruka ziba kuri we ubwa mbere kubera ko ataba agikora ibikorwa byo kwiteza imbere kugira ngo arinjanwa n'ubukene ubwa kabiri ni uko abiwe nabo nyine bakoresha uburyo bwinshi kugira ngo bamuvuze ubwo buryo bukajyana ubwa mbere n'uburyo bw'amafaranga mugabo n'uburyo bw'umwanya hanyuma kandi n'igihugu kirashikirwa Alain Joseph Atungimana ahanura abantu kwiyobagiza ikibabakira kwitura ikibano hakiri kare hanyuma kandi akumva ko yugurukiye kuyaga n'abandi kugira ngo ajye hamwe n'abandi mu migambi yo kwiteza imbere hanyuma iyo bishyitse akagira ikintu kimubakiye yo kwirinda kucigumizamo kuko iyo usohoye ikikubakiye niho uronka ubufasha abahinga batandukanye mu nyifato n'imibano bashimikira hanini ku kwinonora imitsi kabiri cyangwa gatatu mu ndwi hamwe no gufata akanya ko kuruhuka mu ntumbero yo kugumana amagara meza yo mu mutwe